Josu Txuka, egunon? Egunon. Eta justuki martxoren oita zazpi batera, izan ere, euskeraren festa haundi bat egin baitzea egun hortan, oita lau ordu, oita lau oren famatu hori, iroita mazeian, donostian batez ere izan zuen olako e, handi bat, eta irrati bat izan zenez, e, besta horren bultzazalien e, bueno, nagusia. Irrati batzuk, hain zuzen ere, baina irrati guzti horiek lotura dezeukaten herri irratia deitzen zen e, katearekin, Radio Popular. Gipuzkoak irratia bat ere, edo? Ez, e, Euskal Herri osokoak parte hartu zuten zeren hori, e, herri irratiak edo Radio Popular hoiek zeuden kokatuta, bai Donostian, e, baina baita Iruñan eta Bilbon eta hola, eta eta bilboko... Elizako irratiak zirela, bai, dugu. Bai, eta bilboko, eta parkatu, eta irrati guzti horiek, erri irratiek, eh, beraiek sustatu zuten e, jardunaldi berezi hori. Gaur, oain, hemen irrati honetatik hitz egiten dugun bezala normaltasun osoz eta ja euskal irrati asko ditugunean euskal herri osoan zehar neurria handi batean bai e, ostopoak ostopo eta problemak problema gainditu ditugu garai bateko egoerak ta horrela baina orduan esateako gauza e, bitxia zen e, euskeraren erabilpena irratietan e, nabardura bat, esan nahi dut, hainbat irratik hoiek eh, irratikoak, eta radio segura eta iparraldean bazegoen ere bai radio baionak zitun esatako hori osoa adarezgarria da. Programa bat egunero egiten zena euskeraz bos minutu irauten zuna eta gero igandetan ordu erdi bat irauten zuna, baina hausi bat egin nahi zuten, eh, zera, hogeita lau ordu euskaraz eh, ekitaldiarekin emititzeko Euskal Herri osoan barna euskeraz hogeita lau orduz. Eta hori egin zuten hori, hogei e, martxoak hogeita zazpean. E, eh, gaueko amabietan hasi eta urrengo egun arte eh, zera iraun dana euskeraz. Nola egin zuten hori? Ba, batez ere, aipatu duan bezala, irratizare horri esker eta Eh, orduan, bueno, ja nahiko eskarmentua zeukaten eh, hainbat eh, kasetariekin. Eh, Franco berria zela? Hilabete bai, batzuk aitzin bai, hil baitzen? Bai, pos, hilabete edo egun egun eh, zera Franco hilzenetik, eta hori burutu zuten martxoak eh, amazazpian, bai. Eta ikurriña etzela legala? E, ikurriña zen legala, eta hainbat gauza, eta bueno, eta batez ere eh, dikan esateako informatiboak, Espainian esateako eh, informatiboak egiteko irrati guzti guztiek konektatu behar zuten Radio Nazionalarekin. Hori iraun zuni, mila irogita, mazazpi arte. Horregatik esaten dut, orduko egoera eta oaingo egoera dire, zera, nolait izateko konpara ezinak eta horrela, zegoeran zauden. Eta, gero, ba, beste arazo bat, hain zuzen ere, bueno, pues... Eh, izatea eh, kasetari eta komunikabideko mundua euskeraz pres zeudenak eh, lan egiteko eta horako eh, jardunak aurrera emateko. Eta zorionez japa egon jendea eskarmentu zeukana eh, mundu hoietan eta hoiek aritu ziren bueno, egun hoietan kasetari bezala. Hortaz aparte egundoko laguntza zarea osatu zuten zeren egun osoa betetzeko, programazio osoa betetzeko izan zen batez ere kulturaren aldetikan egindako programazioa, pues lortu zuten esatako part, partaiden artean, bueno, partaide, partaiden kupurua izan zen, egun eta lagun. E, hori, e, zazpi lurraldetan. Eta bukatzeko, egin zuten lau ordutako edo bos ordutako jaialdia, e, anoetako belodromoan. Musika jaialdia batez ere, ez? musika jaialdia bai, zeren hor parte zuten bueno, orduan, indarrean zeuden edo ba, abetzlari eh, asko, Arce Anaia, Xavier Lete, Mikel Laboa, Lourdes Siriondo, Jan Michel Bedasagar, Gontzal Mendibil, Peio eta Pantsoa, amaika mila lagun bertaratu ginen eh, anoetako belodromora, eta hor, kontutan izan beharko dugu, zegoeran bizi ginen orduan, oa indikane, bai, e, euskera goraipatzeaz gain eta euskera erabiltzeaz gain, Eh, aldarri izan ziren beste reivindikazio batzu esateako amnistiarena presoak kalera behin eta berriro oiukatu zen hoien alde ikurriñak oraindik kan ilegala zela ikurriña atera eta sartu atera eta sartu e, zera publikon artean eta izan zen bueno egun e, zorogarri bat e, euskeran alde komunikabideen aldetikan kulturan aldetikan eta dirazpenan aldetikan Hogeita labordu euskeraz beraz eh, egintzela, gratitik, martxoren hogeita zazpian, mila behatzerun, eruita mazian. Mila esker, Jozutxoka. Mila ezker zuei.